رسول الله و ورسول الله يا رحمة الرحمن مرسل للناس باسم الله billah Canımız geldi Cananımız geldi Sevgilimiz geldi Hiyarimiz geldi Ve i'cazuke kad vasaleni الرحمن مرسل للناس بسم الله Müjdecimiz, kurtarıcımız, Efendimiz geldi. رسول الله يا رحمة الرحمن مرسل للناس Canan geldi, sevgili geldi. Adı güzel, kendi güzel, Muhammed Aleyhisselam geldi. Ya Rahmeten Rahman. Sevgilerle, yarimiz geldi. Peygamberler zincirinin son halkası geldi. Mescid-i Aksa'da miraca çıkarken tüm peygamberlere imam olan sultan geldi. Ya rahmeter rahmani murselin nasi bismillah. Canan geldi, canan geldi, Yar geldi. Ah bütün peygamberler ondan haber taşıyordu. İbrahim'in duası, Musa'nın haber verdiği, Mesih İsa'nın müjdelediği sultan geldi. Sevgilimiz geldi. Hani Adem Aleyhisselam Arafat'ta ağlıyordu ya kendini bağışlatmak için Rabbine. En sonunda çareyi buldu. Hey yalvardı Rabbine. Rabbim bağışla beni. Habibin Muhammed aşkına. Ah sevgili geldi. Hani Mesih İsa ediyordu. Bütün çaresizler koşmuştu ona da. Demişti ki ben bütün dertlere çare olamam. Kum bir izinlah diyerek ölüleri dirilten İsa diyordu ki benden sonra yeryüzünün efendisi gelecek. Dertlere derman gelecek. Ya Resulallah Hani bir gün, hani bir gün kainat onu bekliyordu ya. Hani ağacın birine gel demişti de ağaç bütün köklerini toplayarak sonra yürümeye başladı da onun huzuruna vardı da hani divana durdu ya. Her şey onu bekliyordu. Güneş sanki binlerce yıldır onu göstermek için doğuyordu her sabah. O gün Ay Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde sarhoş olmuştu. Hani sevgili, hani parmağını uzattı da, hani... Ay sevgili beni gösteriyor diye iki sağ kolu verdi ya hani. Ali hani Mursellin Her şeyini bekliyordu. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde son peygamber geldi. Artık bütün alemlere rahmetti. Gözlerinin bakışını bir çevirdi miydi? Ta Kıyamet öncesindeki son insana çevirirdi gözlerini. Sonra elini bir uzattı mıydı kurtarmak için? Kıyamet öncesindeki son insana uzatırdı kurtarabilmek çabasıyla. O doğdu. Allah son peygamberini yarattığı ilk nuru son peygamber olarak gönderdi. İnsanları, kullarını çok sevdiği için onların arasına insan olarak gönderdi onu. Ah, o doğdu o gece.